Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dviniu, Natanaelis iš Galilėjos kanos, Sebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį. Tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, Vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuose palaidinę, nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už dviejų šimtų uolekčių ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą jie pamatė žėrinčias žaryjas, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso 153 nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano vėlės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė, viešpatė, kas tave išduos. Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui, viešpatie, o kas šitam bus? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, koliai ateisiu, kasgi tau? Tu sek paskui mane. Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsęs. Bet Jėzus juk nesakė, jis nemirs. Tik jei noriu, kad jis pasiliktų, koliai ateisiu, kasgi tau? Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė. Ir mes žinome, kad jo liudėjimas tikras. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.